Sitoi. Tines sitoi epi calamo e auxanontai tois arthrois dioris domeno, hos hopuros, he silignis crite, ent utois stachus e aceras ecei e colobos esti, cae tus cocus sunecei en elutroe. Ecusi de alloi antistacuos anthelen, tus cocus faceledon sun ecusan, hos ho acrospellos, cencros, elumos, ta ospria theecas ecusi, ta cocca loboi sucleiusas. Hos pison cuamos, bicion caeta tuuton microtera, tut esti erebinthoi kai facai